вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у гэтага літаратурнага твора унікальны лёс верш янкі купалы а хто там ідзе ведае кожны беларускі чалавек гэты верш неаднойчы быў пакладзены на музыку саліст спяваў а хто там ідзе хор адказваў беларусы на расійскую гэты твор пераклаў максім горкі а ўвогуле а хто там ідзе існуе ў перакладзе на 82 мовы свету крытыкі шмат разоў адзначалі ў гэтым творы дзівоснае спалучэнне пэўнага літаратурнага прымітывізму і незвычайнай энергіі закладзенай у купалавы радкі у караценькі ўсяго на 5 строфаў верш здаецца можна разглядаць і ператлумачваць да бясконцасці быццам ён напісаны рунічнымі знакамі а незвычайнай беларускай мовай школьнага ўзроўню складанасці аднак асабліва вострыя спрэчкі выклікаў і выклікае апошні радок верша людзьмі звацца А чаго ж чаго захацелася ім пагарджаным век ім сляпым глухім, спявае саліст хор адказвае людзьмі звацца. тлумачэнні існуюць розныя. Нехта кажа, што гэта праграма ўсяго нацыянальнага адраджэння, а нехта аспрэчвае, маўляў, мы і так людзі і купалавы радкі прыніжаюць нашу чалавечую годнасць. Яшчэ нехта кажа, што ў гэтым радку хаваецца сама іронія аўтара або інтэлектуальная правакацыя, якая мусіць актывізаваць у беларусаў пачуццё самапавагі. Нарэшце кажуць, што радок папросту састарэў за 100 гадоў з таго часу, як быў напісаны. Верагодна, доля праўды ёсць у кожным такім тлумачэнні, але ніводнага такога тлумачэння недастаткова інакш мы б даўно супакоіліся і ані ўвесь купала ў верш ані гэты радок не чаплялі нас за жывое выклікаючы у кім абурэнне ў кім захаплення а ва ўсіх астатніх проста жывую рэакцыю чаго чаго няма ў нашых адносінах да а хто там ідзе дык это абыякавасці паспрабуем у сённяшняй перадачы разгадаць таямніцу апошняга радка а людьми звацца. Вы слухаеце радыёвабода. У перадачы вострая брама зміцер бартосік узяўся дакапацца да сутнасці купалава гарадка людзьмі звацца. Які сэнс закладаў у яго аўтар і які сэнс вычытваюць у ім сучаснікі. як за апошнія 10 гадоў змяніўся менск подсветка фасадаў асляпляе рэстарацыі самых экзатычных кухняў адчыняюцца адна за адной на Даўно ўжо прымелігаліся на вуліцах новыя мерседесы і форды. Мелёдыі мабільных тэлефонаў гучаць часцей за міліцэйскія свісткі. Ужо даўно забыліся чэргі па кілбасу і яйкі. Зараз трэба займаць чаргуля шматлікіх банкаматаў. А як апранутыя нашыя людзі, У жыхара вуліцы пікадзіллі не павінна быць ніякага культурнага шоку апыніся ён на праспекце скарыны сярод агромністай такой грамады дзе на нагах ужо давно не лапці і руки не ў крыві і на тварах няма ніякага следу бяды гора чаго можа захацецца ім хіба павячэраць у плянеце сушы ці можа наведаць касметычны салён а ці памятаюць яны тое хрыстаматыйнае купалаўскае людзьмі звацца. А калі памятаюць, дык што гэта для іх сёння? Абраза, паўзабыты радок са школьнай праграмы ці геніяльны заклік, напоўнены новым сэнсам. Вось што адказалі мне яны самі. Я думаю, што прапаганда любой ідэі, у тым ліку там ідэі беларускай нацыянальнай вымагае ад людзей, якія гэтым займаюцца, прынамсі прымальнага для еўрапейскага ўзроўню іміджу. Таму добра выглядаць так, безумоўна, добра зарабляць, напэўна таксама без гэтага не будзеш дастаткова добра на ўзроўні выглядаць. А ўвогуле звацца людзьмі, на мой погляд, гэта камфортна пачувацца ў беларускай гэтай прасторы у геапалітычнай беларускай прасторы і по магчымасці канене пашыраць тое асяроддзе якім ты сябе пачуваеш комфортна ну, я думаю что па-першае звацца людзьмі гэта быць як бы ладах сваім сумленнем ладах сумленнем падтрымліваць нейкі такі эстэтычны этычны ўзровень таксама культурны ну безумоўна быць падтрымліваць сваё выхаванне, якое павінна быць закладзена яшчэ бацькамі і падтрымліваю свой агульнакультурны агульнаадукацыйны ўзровень. Калі чалавек цягнецца да ведаў, калі ён э, не засяроджваецца на нечым адным, калі яму цікава, што адбываецца ў свеце, што адбываецца у яго роднай рэспублікі ў краіне. Я думаю, што гэта таксама э, будзе тым штуршком, будзе двигаць яго наперад рухаць тады ён можа зваць сабе чалавекам і тады мы ўсе будзем звацца людзьмі мы будзем жыць украіны людзей а вот что это такое людзьмі звацца вот пристойны образ жизни вести а вы можете вот удакладніць да? ну, что тут удакладняць порядочнымі быць понимаете і все что еще нужно ну и что працаваць и работать нужно зарабатывать пусть небольшая зарплата ну не вороваць во всяком случае у нас у конституции э, есть такі запіс что э, трэба жыць дастойна что э, кожны чалавек мае права на дастойнае жыццё так вось э, вельмі б хацелася каб э, беларусы усведамлялі что такое дастойна пакуль што адказы на гэта пытанне ў нашым грамадстве няма пошукі гэтага пытання гэта ёсць адказ на гэта пытанне ну ты і зарабляць пэўныя грошы каб мець магчымасць купіць за свае грошы сваё жыццё адпачыць льецам то да купіць там нешта гэта есть мець пэўную там свабоду пэўную свабоду выбару Ніводзін запытаных мною мінакоў ніколі не ўспрымаў гэтае купалава людзьмі звацца як абразу толькі як заклік да нейкага неўсвядомленага ідэалу, да якога не маюць вырашальнага дачынення грошы або знешнія прыкметы дабрабыту. Прамоўленае купалам 100 гадоў таму слова помніцца беларусамі да сёння. Але, падобна на тое, ужо не ўспрымаецца з колішнім болем. А што думаюць пра купала ў заклік ягоныя нашчадкі? Тыя, для каго звацца людзьмі, гэта значыць быць беларусамі паслухаем адказы творцаў, якія днямі па-партызанску сабраліся ў лесе непадалёку ад вязынкі на прэзентацыю часопіса партызан. Гаворыць мастацтвазнаўца Пётра Васілеўскі. У кожным часе гэта людзьмі звацца рознымі крытэрыямі вызначаецца і маёмаснымі і у першую чаргу псіхалагічнымі. Э, на сённяшні момант мне здаецца, мы ўжо сабе адчуваем ну, нейкай ступені э, не Еўропы, усю скраіны Еўропы і ў гэтым сэнсе мы сялюдзімі адчуваем больш ступені чым наш суседзі москалі там ці як азія якая з ім пачынаецца яшчэ далей але пры гэтым у э, кожным часе весь мом псіхалагічна вельмі важны вось я так сказаў бы што калі человекаа пасадзіць э, за руль простой машыны шамаркі да там мерса там ці сефорда потом яго не загоніш уже назад у жыгулёнак таму ніжэй нейках узроўню ўжо упасць немагчыма в этом сэнсе пытанне вырашаецца але ўвесь час пытанне як за это платіць вас як за гэта платіць это ўжо вас людзьмі звацца я мяркую што ёсць такі момант вось э, маральная прастора чалавека унутраны маральны прастора яна вызначаецца двумя крытэрыямі это першая мяжа якой ён не перайдзе хоць ты яго азалаці і далей якой не саступіць хоць ты яго забей калі у яго ёсць вось гэта два моманта ён можа чалавекам звацца нават седзячы ў курнай хаце і ўвогуле э, з непам да галавы зусім не ў мэрсе і можна кажуць у мэрсе быць абсалютна свіньёй і падонкам пры гэтым вас калі за гэта прастора есть тебе не важно на якой э, машине ты ездишь у какой ты хаце жыве вы слухаете радыё свабода у перадачы вострая брама зміцер бартосік узяўся дакапацца да сутнасці купалава гарадка людзьмі звацца на які сэнс закладаў у яго аўтар і які сэнс вычытваюць у ім сучаснікі. Пісьменнік Барыс Пятровіч лічыць, што чым хутчэй мы забудемся на гэтыя словы, тым хутчэй станем людзьмі. Мне гэтыя словы заўсёды не падабаліся. Асабліва не падабаліся, калі я працаваў ліме, гэта было дэвізам ці э, эпіграфам ліма. Я тады прапаноўваў памяняць гэта мы рэшце рэшты памянялі на нейкі час з'явілася у нас каго любіш люблю Беларусь гэтыя знакамітыя словы касінераў каляноўскага я не ведаю я выключу бы гэты верш са школьнай праграмы найперш як і астатнія вершы так званыя мужыцкія вершы купал я пачаў бы з іншага зусім нашу школьную праграму пачаў бы з вершаў пра нашу годнасць пра нашу мужнасць а не пра тое што мы мужыкі лапцюжныя дурныя як вароны да іншае, што сёння сёння, я думаю, наўмысна культывуецца ў нашых школьных праграмах. Каб гэта не было ў школьных праграмах, каб гэта не ўбівалася э, дзецям у галовы з першых э, класаў школы. Э, гэта можна пакінуць і трэба пакінуць у праграмах універсітэцкіх, гэта наша гісторыя, гэта нам трэба, гэта мы павінны ведаць, але мы павінны да гэта ставіцца з разуменнем і павінны да гэтага прыходзіць, можа быць, праз гады, а не... гэта не павінна нам навязвацца что мы мужицкая нация. Мы нация шляхетская. Но мы народились людьми. И хочем ты не хочем, мы есть люди. Это просто образа так. С Борисом Петровичем не погаджается литератор Юрась Борисевич. Главное отчувать самоповагу. Не истотно, бедно мы живем, ти богато заўсёды можна пакрытыкаваць умовы свайго жыцця я думаю мільянеры там каралі таксама не ўсім задаволены больш істотна не дзе мы жывем у, у якіх варунках а што мы адчуваем усярэдзіне сябе наколькі мы паважаем сябе і верым што нас паважаюць іншыя на жаль э, сённяшняя дзяржаўная сістэма стварае менш магчымасцю паважаць сябе чым я спадзяюся магла бы сварыць больш дэмакратычная больш прагрэсіўная дзяржаўная сістэма Я думаю што паважаць сябе можна пры любым рэжыме але з рознымі высілкамі спадзяюся што мы збудуем такую дзяржаву дзе паважаць сябе будзе лягчэй чым нам это ўдаецца сёння кінарэжысэр Віктор корзун лічыць што звацца людзьмі гэта ў першую чаргу памеры сілаў мяняць імідж краіны краіны беларусі ассцыюцца з чым самае вялікае балото самая вялікая катастрофа ад чернобыльской тэхнагенная і самое вялікае пахаванне гэта курапаты і самый апошні дыктатар Еўропы беларус дык так это не ёсць э, людзьмі звацца людзьмі звацца гэта вот зноў ну, жа э, быкаў які сваім талентам увайшоў акуратненько у кантэкст э, сусветнай культуры і апраўдаў існаванне беларускай нацыі прынцыпе нацыі культуры адпаведна просто апраўдаў гэта і ёсць людзьмі звацца калі кажуць хто э, такі беларус а вот у нас ёсць э, быкаў у нас суд шагал з наших для калегі Віктора корзуна кінематаграфіста олега дашкевича купалавы словы давно згубілі усялякі сэнс людьми звацца это, это тое что уже давно засталося і змярцвелые там но ну, это выкапна которые можно там выставлять в музее. Проехали эту культурную константу давно, а мы все за нечто чапляемся и хочем ее тягнуть в этот культурный контекст. Так не бывает, ну, это, это видовочно. Любой раритет выставляют в музее, а мы вытягиваем его в сегодняшний реальный контекст. Это музейный заклик. Заходьте э, в музей часу неолита. Але вось праблема. Гаворычы з мінакамі на вуліцы, я зусім не адчуў, што людзьмі звацца, мы гэта праехалі. Калі людзі жыва адгукаюцца на заклік клясыка, калі ахвотна бяруцца гаварыць пра тое, што гэта значыць асабіста для іх. Дык можа быць, не час яшчэ спісваць купалавы словы ў музей неаліту каже філёзаф алесь антипенко Справа тым што купала абсалютна непросты паэт і не таму што ён непросты а таму што ён сапраўды паэт. А вось эвалюцыя гэтага вершу маёй свядомасці яна мае сваю гісторыю. То есть калісь я вельмі моцна пратэставаў супраць гэтая верша і казаў, што я Алесь Анціпенька чытаў Гегеля канта і як бы купала мне кажу, што мы мусім людзьмі звацца. Я адукаваны чалавек, а тут гаворка ідзе пра людзьмі звацца. Потым прачытаўшы канта Гегеля, я пачаў разумець, што сучаснае слово постмадэрн это калі вельмі э, проста сказаць, это проста прикол людьми звацца. А зусім недавно я одну француженку вельмі моцно напужаў профессорку с парижского университета я сказал что калі у нас зменится улада беларусы як уссурийские тыгры скокнут на европу и мы створым такую ситуацию конкуренции в европе якую европа яшчэ не ведала я думаю что наша проблема у тым что мы же жили мы живем у ситуации калі як бы наши патенции заўсёды были невыразные и якія заўсёды былі рэпрасаваныя патэнцыі і ў гэтым сэнсе купала ён прабіваецца з гэтымі рэпрасаванымі патэнцыямі але ён мог гэта толькі сказаць у сэнсе такой самагеронніі людзьмі звацца людзьмі звацца это вялікая самагеронія беларусаў сур'ёзна да гэта ставіцца немажліва калега алеся антипінкі філёзаф валентин акудович нібы паміж іншым заўважыў рэч у тым што вербальная цывілізацыя скончылася і свет ужо змяняюць не словы а тэхнічныя вынаходніцтвы Магчыма, і ў гэтай выснове філёзафа ёсць рацыя. Бо калі вся літаратура ад гамера да быкава змяшчаецца ў адзін кампутар, дык рухавіком прагрэсу як нацыянальнага, так і сацыяльнага становіцца не слова, а гэты самы кампутар. І дасланая на імейл ці прачытаная ў СМС людзьмі звацца, ужо не нясе той ролі, таго зараду, таго запалу, як калісьці у тыя часы, калі беларусы хадзілі ў сапраўдных лапцях, сапраўднымі крывавымі мазалямі і сапраўды былі бітыя з нагоды і без яе. І крыўда іх была сапраўдная. Сёння забытая. На шчасце, на бяду, здаецца, гэтага не ведае ніхто. Thank you. Вы слухаеце радыё свабода. У перадачы вострая брама зміцер бартосік узяўся дакапацца да сутнасці купалава гарадка людзьмі звацца. Які сэнс закладаў у яго аўтар і які сэнс вычытваюць у ім сучаснікі. У Такім чынам мы зноў атрымалі мноства розных вытлумачэнняў, але сказаць, каб нейкага з іх было дастаткова не выпадае. Атрыманая смска людзьмі звацца настолькі ж залежыць ад таго, хто яе вам прыслаў, наколькі ў клясычным вершы гэтыя словы набываюць магічны сэнс, дзякуючы аўтарытэту іх аўтара. Згаданая смерць вербальнай цывілізацыі зусім не пазбавіла нас кантакту са словам. Больш затое набіраць словы на клавіатуры пачалі тыя, хто ў ранейшыя часы ўжо назаўсёды забыў бы альфабет. Развагі людзей пра людзьмі звацца аказаліся карыснымі ў тым сэнсе, што яны высвецілі зусім рознае разуменне краіны і нацыі, зусім розныя погляды на тое, дзе мы знаходзімся. А гэтыя погляды гэта наш выбор можна сказаць сабе, што краіна акупаваная чужынцамі і трэба ісці ў глыбокае падполле, каб распачынаць змаганне за сапраўдную Беларусь. А можна разглядаць цяперашнюю сітуацыю як стан нацыянальнага дзяцінства і развіцця з усімі адпаведнымі ўзросту выдаткамі можна проста чакаць, а можна укараняцца ў функцыянальныя сістэмы краіны з мэтаю нешта змяніць у іх. Адначасова ўсе гэтыя погляды нясуць у сабе частку праўды, але мы не можам сказаць, што які-небудзь з іх утрымлівае ўсю праўду. Пры гэтым разуменне купалавага людзьмі звацца цалкам залежыць менавіта ад таго, які погляд вы абралі для сябе. Словам, мы чарговы раз пераканаліся, што не так проста даць рацыянальнае вытлумачэнне паэзіі. Можна нічога і не разумець у геніяльным творы важна адчуваць, што гэты твор хвалюе цябе кожнага разу з новай сілай. На маю думку, купала ў радок трэба чытаць, паставіўшы яго ў літаратурны кантэкст верш А хто там ідзе за сваю стогадовую гісторыю друкаваўся сотні разоў, аднойчы нават з эпіграфам. Адбылося гэта ў 1912 годзе ў зборніку з ваколец дзвіны, які выйшаў у вільні. Тады над А хто там ідзе з'явіліся словы францішка Багушевіча. Не ведаюці са згоды аўтара ці без яе, але намёк тут зусім празрысты. Купала ў верш, які адразу стаў праграмным і да 1917 году выконваў функцыю нацыянальнага гімну Беларусі, трэба разглядаць як працяг праграмных твораў францішка Багушевіча. Найперш ягонай прадмовы да зборніка дудка беларуская, дзе Багушевіч пісаў мова наша такая ж людская і панская як і французская або нямецкая або і іншая якая конец цытаты гэтыя словы напісаныя больш за стагоддзя таму таксама не перастаюць хваляваць і застаюцца ў самым эпіцэнтры сучасная беларуская сітуацыя варта згадаць што ўжо ў нашым часе іх з новай сілай аспрэчвае усенародна абраны кіраўнік краіны заяўляючы што нешта людскае можна выказаць толькі па-расейску ці па-ангельску А гэта лішні раз сведчыць што праблема самаідэнтыфікацыі праблема людзьмі звацца то гэтуль не страціла ў нас сваёй вастрыні і купала ў верш не можа перачытвацца без хвалявання. Хто мы такія ў сучасным свеце, быццам бы людзі, але чаму мы не такія, як тыя палякі або расейцы або літоўцы нашы суседзі. Толькі таму, што не гаворым па-свойму, цураемся сваёй роднай мовы. Выходзіць купала ў верш мае шанец страціць сваю актуальнасць толькі тады, калі беларусы загавораць па-беларуску. Гэта значыць стануць у поўнай меры беларусамі пару гадоў таму такую самую інтэрпрэтацыю зрабіў музыка Александр памідораў. Ён напісаў песню быць беларусам, у якой задаўся пытаннем. Быць беларусам, што гэта значыць? Адказ у музыкі выйшаў такі. Гэта значыць людзьмі звацца. Цяпер простым арытметычным дзеяннем мы можам вылічыць, што меў на ўвазе купала, калі пісаў людзьмі звацца. Ён меў на ўвазе быць беларусам. беларусам Што гэта значыць быць беларусам Цжка патлумачыць быць беларусам простая праца быць беларусам людзьмі звацца.